Sema, watajeni au ndiyo mnampa habari ya yale asiyoyajua katika ardhi au ni maneno matupu bali waliokufuru wamepambiwa vitimbi vyao na wamezuiliwa njia na ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha potee basi hana wa kumwongoa lahum adhabun fil hayati dunya wal adhabul akhirati ashaq ma lahum min Allahi min waa Wanayo adhabu katika maisha ya dunia na adhabu ya akhera hapana shaka ina mashaka zaidi. Na wala hawatakuwa na wakuwalinda na Mwenyezi Mungu. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار Mfano wa bustani walioahidiwa wachamgu kati yake inapita mito, matunda yake ni ya daima na pia kivuli chake. Huu ndiyo mwisho wa wale waliojilinda na mwisho wa makafiri ni moto. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب Na tuliowapa kitabu wanafurahia ulioteremshiwa. Na katika makundi mengine wapo wanayakataa baadhi ya haya. Sema, nimeamrishwa ni muabudu Mwenyezi Mungu na wala nisimshirikishe kuendea kwake yeye ndiyo ninaita na kwake yeye ndiyo marejeo yangu wakadhalika anzalnahu hukman arabiyya wala inittaba'ta ahwaahum ba'da ma jaa جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق Na ndiyo kama hivi tumeteremsha Qur'an kuwa ni hukumu kwa lugha ya Kiarabu. Na ukifuata matamanio yao baada ya kukujia elimu hii, utakuwa na rafiki wala mlinzi mbele ya Mwenyezi Mungu. الله أكبر الله أكبر na ikiwa hao wanaokanya wamekufanyia kejeli kwa hayo unayowaitia na kwa Qurani, basi walifanyiwa maskhara vile vile mitume waliotumwa kabla yako wewe, ewe nabii, basi usihuzunike, kwani mimi nawapa muhula tu hawa wanaokanya kisha nitawatwaa na hapo itakuwa adhabu kali isiyowezekana kuelezwa wala kujulikana hali yake. Hakika washirikina wamefanya upumbavu katika kukanywa kwao, wakamfanyia Mwenyezi Mungu washirika wa kuabudu, kwani ati huyu ambaye ndiye mwenye kuhifadhi na kuangalia kila nafsi na kuipima kwa kuilipa kheri na shari inayoichuma, atakuwa wakufananishwa na haya masanamu. Ewe nabii Waambie, yaelezeni alivyo kweli. Je, hayo masanamu ya hai yanaweza kujikinga na madhara? Yakiwa mawe hayanufaishi wala hayadhuru, basi mbona mnajidanganya nafsi zenu kuwa miungu hiyo ndiyo imemwambia Mwenyezi Mungu hayo ambayo mnadhani kuwa yeye hayajui ya ardhi hii? Au mnaiweka kwenye cheo cha kuiabudu kwa maneno yanayotoka katika ndimi zenu? Hakika iliyopo ni kuwa watu hawa wamezugwa na mazingatio yao na mawazo yao ya upotovu. Na kwa sababu hiyo wameiacha njia ya haki wakabaki wakitanga changa Na wenye kupotea kama hao basi hawana wa kuongoa yeyote kwani wameziachisha nafsi zao njia ya uongofu. Duniani watapata adhabu kwa kushindwa na kutekwa na kuuliwa ikiwa waumini watakwenda katika njia ya haki. Na hapana shaka adhabu ya akhera itayoteremkia ni kali zaidi na ya kudumu zaidi. Hapana wa kuwakinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu mwenye uwezo wa kila kitu. Ikiwa hawa watapata adhabu hii, waumini watapata pepo na neema zake, na hayo wamekwishaahidiwa Na hali ya bustani walipoahidiwa wanaosimama juu ya haki na wakaweka kinga baina ya upotovu na imani ni kuwa itapitiwa chini ya miti yake maji matamu na matunda yake ni ya daima hayasiti na kivuli chake vile vile ni cha daima na haya ndiyo malipo ya wale wanaojikinga na shari ama makafiri wanaokanya malipo yao ni kuingia motoni na wale ambao waliopewa ujuzi wa vitabu vilivyoteremshwa ni wajibu wao wakifurahie kitabu hichi ulichoteremshwa wewe kwani hichi ni maendeleo ya ule ujumbe wa Mwenyezi Mungu na wanaoifanya dini kuwa ni sababu ya kufanya makundi mbalimbali wanayakataa baadhi ya walioteremshiwa kwa uadui na chuki tu. Basi yewe nabii waambie hakika mimi sikuamrishwa ila ni muabudu Mwenyezi Mungu na nisimshirikishe katika ibada yake na kitu chochote na kuendea kumwabudu yeye peke yake ndiyo nalingania ninaita na kwake yeye peke yake ndiyo marejeo yangu. Na kama vilivyoteremka vitabu vya mbinguni, tumekuteremshia wewe hii Qur'ani ili iwe ni hakimu baina ya watu kwa yaliyo baina yao na iwe ni hakimu wa vitabu vilivyotangulia kuwa ni vya kweli. Na hii Qur'ani tumeteremsha kwa lugha ya Kiarabu wala usitake kuwafurahisha washirikina wa ahli kitabu yani watu wa Biblia baada ya ufunuo na elimu iliyokufikia. Na ukitaka kuwaridhi, basi utakuwa na kukusaidia au kukulinda mbele ya Mwenyezi Mungu. Hapa naambiwa nabii hasa wanasemezwa waumini wote. Na mahadharisho ya waumini ni kweli kweli hivyo. Na kwa nabii ni kwa ajili ya kubainisha kuwa juu ya kuwa yeye ni mteuliwa na mtukufu wa daraja bado anafaa kuhadharishwa.